A potom, draga braćo, počeli smo sa govorom o najvećim i najbitnijim dijelima putem kojih čovjek, ukoliko ih ostvari onako kako treba, osjeća slast u ibadetu gospodaru subhanahu wa ta'ala i u životu na ovom, na ovom dunjavuku. Najveća od tih stvari bila je dakle tauhid, riječi tauhida, radi koji je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ljude i džinne, radi koji je Allah subhanahu wa ta'ala poslao poslanike, objavio knjige, radi koji je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i džennet i džehennem, radi kojih je poveden džihad na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Sve dakle radi ovih riječi, la ilaha illa Allah, kako bi se na zemlji Allah subhanahu wa ta'ala obožavao i kako se njemu uzvišenom širk ne bi, ne bi činio. Nakon ovog, nakon šehadeta ili nakon prvog dijela šehadeta, dolazi drugi dio šehadeta, a to je وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ I svjedočim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov poslanik. Ili drugim riječima, tauhidu al-mutaba'a. Teuhid u slijeđenju. Teuhid, rekli smo da tauhid znači učiniti nešto jednim, jedinim. Ako pred sobom imaš primjer radi nekoliko knjiga i odstraniš sve knjige i ostaviš samo jednu, ti si uradio tauhid knjiga. Ti si uradio tauhid knjigu, sve osi na jednu. Tako i tevhidul mutaba, jednoća u slijedjenju, da ostaviš slijedjenje bilo koga drugog mimo poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da slijediš Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. I onda kad uzimaš i govore od učenjaka, primjer radi, kad slijediš učenjake, ti slijediš zbog njihova slijedjenja poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači opet se vraćaš na slijedjenje Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. I ovo je dakle drugi dio, drugi dio šehadeta bez kojeg islam čovjeka neće biti, neće biti ispravan da slijedi Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame Alla ya'bud Allaha illa bima shara da ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala osim onim što je propisao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve sellem. Draga braćo, kako god čovjek koji je istinski zavodio Allaha subhanahu wa ta'ala istinski spoznao gospodara subhanahu wa ta'ala. Kako god ovaj čovjek ne može nakon toga učiniti širk, ne može nakon toga učiniti, učiniti širk Allahu subhanahu wa ta'ala, onda kada se njegovo srce istinski ispunilo ljubavlju i spoznajem prema gospodaru subhanahu wa ta'ala, isto tako srce vjernika ne može učiniti da se tako izrazim širk u slijedženju ukoliko je istinski spoznalo poslanika sallallahu alejhi ve selleme, to jest onim sa čim je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Nemoguće da je srce istinski zavoljelo Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a da zatim nakon toga slijedi nekog drugog mimo poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To je nemoguće. To je dakle nemoguće. Ako se tako nešto desi, onda je to dokaz da srce nije ostvarilo ljubav, prema poslaniku sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve selleme. Ne je da čovjek bude svjestan da je da su nešto da, da je neka stvar, da je djelo poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da su riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a zatim da odbaci takvu stvar i da se prihvati nečeg drugog mimo sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Dakle, nemoguće je ako je srce istinski spoznalo i zavoljelo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ako se ova stvar desi, da slijedi nešto drugo ili pak da odbija i tako dalje, to je dokaz da manjka, dakle da u srcu manjka ljubav i spoznaja Allahova poslanika sallallahu alihi veseleme, to je spoznaja njegova, spoznaja njegova sunneta. Iz tog razloga, slijedjenje sunneta Allahova poslanika sallallahu alihi veseleme, draga braćo, jeste jedan od velikih sebeba, jedan od najvećih sebeba, nakon dakle teuhida, jedan od najvećih sebeba da čovjek osjeti slast u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala i u cijelini, i u cijelini, dakle, slast u životu na ovom, na ovom svijetu. Ali, kako i na koji način, dakle, se ostvaruje slijedjenje poslanika sallallahu alaihi wa sallame, kako i na koji način? Kroz puno stvari. Kroz puno stvari ostvaruje se slijedjenje poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Prije svega, da se slijedi batinan i lahiran. I nutarnje i spornje da se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem slijedi i nutarnje i spodnje. Spodnje primjer radi izgled. Pročitaš kakav je bio izgled poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa da ga slijediš u njegovom izgledu. Pa vidiš poslanik sallallahu alejhi ve je primjer radi nosio bradu i preporučio nošenje i naredio nošenje brade, rekavši kratite brkove, puštajte bradu, a kratite, a kratite brkove. Suprostavljajte se nevjernicima, suprostavljajte se ehlu kitabijama, međusijama i tako dalje i tako dalje. Dakle, spoljni izgled Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Kako je nosio svoju odjeću sallallahu alaihi wa sallam. Dokle je dopirala njegova odjeća, da li ispod članaka ili iznad članaka i tako dalje. Ovo su samo neki od primjera. Ovo su samo neki od primjera iktidaa ili slijedjenja poslanika sallallahu alaihi wa sallame spolnje, spoljašnjoj strani, udakle vanštini, da vidiš opis poslanika sallallahu alaihi wa sallame i da dakle nakon toga slijediš poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Zar ne vidiš da dunjavučari kada vole nekog od dunjavučkih robova, od dunjavučkih ljudi, kako nastoje da ga oponašaju? Pa vidiš dakle oponaša njegovu frizuru, Pa šiša se kao što se on šiša. Kakva je Messi, kako ima frizuru, pa vidiš i on je isto takvu frizuru. Ili Ronaldo, ili ova, ili onaj šta ja znam i tako dalje. Pa šta radi, pa šta nosi. Pa oponaša i njega nosi i njegov dres. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, vodi ga, pa ga, pa ga oponaša. Zar nismo mi najpreći da oponašamo naših poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da oponašamo njegov, dakle, izgled kako je na koji način izgledao, rekao smo poslanik sallallahu alejhi ve sallam, njegova odjeća, njegov izgled, njegovi postupci sallallahu alejhi ve sallallahu alaihi wa sallam. Zar nismo još, još preči? još preči da mi budemo ti koji se slijediti i oponašati Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sallam, da nas ne preteknu dunjavučari u oponašanju njihovih, dakle, njihovih božanstava po znacima navoda na ovom, na ovom dunjavu, kada nas ne pretekne, preteknu u oponašanju njihovog božanstava a da mi ne oponašamo i ne slijedimo našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. A što se tiče batine, ili nutarnje, da se okitiš onim čime se okitio Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, od plemenitih svojstava, od plemenitih, od plemenitih svojstava, poput, dakle, tevadua, poniznosti, poput šuža, hrabrosti, karama i džuda, darežljivosti, plemenitosti, poput, dakle, stida, poput lijepoga hlaka u celini, jer gospodar Subhanahu wa je pohvalio poslanika sallallahu alaihi wa sallam riječima وَإِنَّكَ لَعْلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ I doista si ti na visokom stepenu morala. Doista si ti na visokom stepenu, stepenu morala. Pogledajte ovdje tevabu ili poniznost, skromnost Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kada bi nas neko pohvalio na ovom dunjavu, neko koga volimo, koji nam je drag, koji, koji, za koje dakle, želimo, nastojimo da steknemo njegovo zadovoljstvo. Zamislite kako bi, dakle, kakva bi bila tvoja sreća, da te pohvali neki čuveni, neki poznat, neki veliki dakle, ovaj učenjak, učenjak i tako dalje, pobožan čovjek, pohvalite, tebi drago, tebi je drago. A zamislite ovdje Allah subhanahu wa ta'ala Gospodar svi svjetova hvali poslanika sallallahu alaihi wa sallame riječima o inneke la ala khuluqin azim. doista si ti visokom stepenu, na visokom stepenu morala. Pored toga to poslaniku sallallahu alejhi ve selleme ne povećava kibur, ne, ne rezultira kiburom, ovološću, već još više, pove, još više povećava telavu, skromnost Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu Dakle, jedna i druga stvar, dragi brate, Ako istinski slijedimo Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, moramo povesti računa o oba dvije stvari. I o spodnjem slijedjenju poslanika sallam, o vahiru i o batinu, i o nutarnjem slijedjenju, to jest da se čovjek okiti svojstvima Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Normalno, niko od nas ne može dostići nikada stepen poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ali da se približi onoliko koliko može, pa sad idu u akaribu, kao što rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam ispravno postupajte, a ako ne, onda blizu, blizu toga. Koliko čovjek može, koliko je dakle, u njegovoj mogućnosti da dakle, slijedi Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sjećate se postupaka ashaba radijallahu anhu. Ne možemo, kada govorimo o slijedjenju poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da ne spomenemo postupak Abdullaha ibn Omara radijallahu anhu. Abdullah ibn Omara radijallahu anhu je najpoznatiji ashab koji je nastao, nastojao da dosljedno slijedi Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Čak i u nekim prirodnim stvarima koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uradio radi potrebe se dakle uh, e, koptuju papa uh, e, Kamile poklopiti sa papkom Kamile uh, poslanika sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve sallam. Toliko je bio dosljedan u slijedjenju Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve sallam. Zati nakon toga sljedeća stvar, a to je tahkimu nabi sallallahu alejhi ve sallam fi hayatik, fi hayatik. Da se u svom životu vraćaš i da ti sud bude njegov sunnet sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve sellem. Da se dakle u svom životu, da u tvom životu tvoje vraćanje, tvoj izbor, onaj kome se vraćaš, onaj od koga uzimaš sud i presudu, bude sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A ako se nekomu nečemu razićete, kao što kaže gospodar subhanahu wa taala u prijevodu značenja, ako se u nečemu razićete, onda se vratite Allahu i njegovom poslaniku. Vratite se Allahu, to je sa Allahovoj knjizi. Vratite se poslaniku, njegovoj ličnosti dok je živ, njemu samom dok je živ, a njegovom sunnetu nakon, dakle, njegove, njegove smrti. Sunnetu Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallame. I nakon toga, kada se vratiš, sunnetu Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, da osjetiš rida bi hukmi Rasulillahi, sallallahu alaihi wa sallam. Da osjetiš zadovolj presudom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jer kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا I tako mi tebe. Oni neće vjerovati, neće biti vjernici. Hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Sve dok tebe, tvoj dakle sunnet, ne uzmu kao sudca u njihovim sporovima. I ne samo to, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. I zatim da u svojim prsima ne osjete nimalo te gobe zbog tvoje presude. Kada ti se presudi sunnetom Allahovom knjigom i sunnetom poslanika sallallahu alihi vseleme, da više nakon toga ne osjetiš te gobu zašto je to tako. Jer je to sud poslanika sallallahu alihi vseleme. I ne samo to, opet se gospodar subhanahu wa ta'ala ne zadovoljava, ne zadovoljava već kaže وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا i da se u potpunosti pokore. Da se u potpunosti, da se u potpunosti pokore. Da u tvojem srcu dakle ne ostane nimalo refba, odbojnosti, istihvara, oholenja nad sudom Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Na taj dakle način se slijedi Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Zatim nakon toga također ta'atu nabiji sallallahu alaihi wa sallam fima amara dune taraddud pokornost poslaniku sallallahu alejhi ve selleme u onome što je on naredio bez teradduda, bez dvoumljenja, bez kolebanja. I ovo je dakle musibet o kojem dosta često govorimo i na kojeg dosta često ukazujemo. Na kojeg dosta često ukazujemo. Ta'atu nebi sa sam pokornost poslaniku sallallahu alaihi wa sallam u onome što je naredio. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْنِنَ أَمْرِهِمْ Niti vjernik, niti vjernica nemaju pravo da kada Allah i njegov poslanik nešto odrede, zatim postupe po svom nahođenju, nemaju pravo. Sjećate se primjera Žulejbiba, radijallahu anhu jednog od ashaba Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sallame, kada se požalio poslaniku sallallahu alejhi ve sallame da se želi dakle, oženiti, ali da ga odbijaju zbog njegova izgleda. Zbog njegova izgleda, Đulebim radi Allah vanu nije bio, nije bio lije. Pa ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sallame šalje kući jednog od ensarija. Pa dolazi Đulebim radi Allah vanu i kuca na njihova vrata i kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sallame traži vašu kćer. Pa su se obradovali ukućani za poslanika sallallahu misleći da je traži da je Đulebi prosi za poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Te su mu izrazili dobrodošlicu, pa im kaže Đulebi, ali je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam traži za mene, da je date meni, da je udate za mene. Tada je Sari, radijallahu anhu, zastao Đulebi, dakle nije lijep, ružna, tako recite, ako mogu tako da se izlazim, izlazim, bojim se da to nije dakle od uh, lošeg edeba prema ashabima Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Pa se savjetuje sa svojom ženom, a to je čula njihova kćerka, mu'minka, vjernica, pa im kaže gdje ste vi od naredbe poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dajte me tako mi Allaha, Allah me neće upropastiti, Allah me neće ostaviti na cijelivu. Pa su je dakle udali za Žulej Biba, radijallahu anhu, te je pozvao vlasnik džihada i džunebim radijallahu anhu se odazvao pozivu gospodara subhanahu wa ta'ala te je preselio u bici pa je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao ko, ko, ko vam hvali, ko nam nedostaje? Pa su rekli fulani, fulani, fulani ko vam još nedostaje? Pa su rekli Kurani, Kurana, Brajev, tako dalje. Pa kaže poslanik Seleme, ali meni nedostaje Đulebin. Pa ga je potražio, sallallahu alaihi wa sallame, i pronašao među dakle, nekoliko mrtvih nevjernika, pa ga je vidio, kada ga je vidio poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, rekao je, ubio ih je, pa su oni njega ubili. Ubio ih je, pa su oni njega ubili, on je od mene i ja sam, i ja sam od njega. Pa kažu nakon toga da je Allah subhanahu ta'ala podario takav periće da ovoj E, vjernici koja je dakle prihvatila da se uda za Džurajbiba radi Allah manu poradak, poradak njegova izgleda, Allah žele vala je otvorio vrata, dakle, ta berićeta vrati napake kada bi podigla kamen i tu bi dakle našla ispod kamena bi našla dakle hajr našla bi našla bi berizet hoće da kažu toliko je imala toliko je Allah subhanahu wa ta'ala dao berizeta u njenom životu stoga dakle ta tu ne vidi pokornost poslaniku sallallahu alaihi wa sellem Allahu poslanik je naredio sami'na wa ata'na Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sellem je radio cijenjene sestre pokrivanja hidžab pa čemu dakle još uvijek ovo dvoumljenje čemu još uvijek ovo kolebanje čeka da ti dođe melek smrti, pa da se zatim nakon toga kaješ zato što si odbila pokorno sa Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wa, sallallahu alaihi wa sallam, čemu oklijevanje, čemu odogovlačenje, dokada, kada će tvoj primjer biti poput primjera sahabiki, radijallahu anhunne, koje kada su čule ajet o pokrivanju, nije ostala ni jedna kuća u Medini, a da se, dakle, sahabike, radijallahu anhunne, nisu pokrile. Ti koliko često čuješ za naradbu hijjaba, koliko godina provodiš u islamu, prođe ti godine i godine, klanjaš možda pet vakata i tako dalje, a još uvijek se nisi, a još uvijek se nisi pokrila. Čemu oklijevanje i čemu, dakle, i čemu vodi to odugovlačenje?